boa noite. Dar as gracias a Porta Santa sempre coa súa generosidade para como facho Eh, seguindo co ciclo de eh, o dereito a decidir onde venen distintos portavoces bueno, portavoces de distintas forzas políticas se vai a disertar mío Vidal Arbaíño que é membro da organización NOS UPES Eh, Vidal Baíño é activista cultural da súa mocidade é reconhecido a parte da súa actividade política por cívico cultural por membro fundador da como se chama como é Como? Ah, sí, de, de, do Centro Social Gómez Galloso. Do Gómez Galloso, sí, se profundo por Xoan. Centro Social Gómez Galloso sí. e, eh, forma parte do do, de, de grupo colectivo a porta portavés do séptimo andar do grupo poético ten obras tanto relato curto como de poesía eh, cabe subliñar acción laica para virtude as obras violadas lingua, máis de queixo o fogar recuperado das ideas letras de amor e guerra etc eh, eu o que quero decir quero dizer que nos os actos facémonos con anticipación e eh, a veces nos ven certo despiste e eh, non e facemos o martes como rutina pero non a, a facer este non percibín que coincidía cun día tremendamente significativo os galegos en tanto que clase povo que o día da clase reia galega que os estrebase con manifestacións en todo o país que, un poquinho máis alto eh? a ver agora vai espera, yo escoita a ver, no, a ver. escoita ahora me ben entonces continuando con o eh, que eh, é unha mágoa que moita xente que estamos aquí íamos estar seguro na manifestación e xente que non está aquí estou seguro de algún sei que está na manifestación eh, e tamén me parece que este ciclo é unha homenaxe a todos os loitadores polo país e pola emancipación da clase traballadora galega que hoxe celebramos o día e nada máis deixo a a Vidal Abaíño con o xe non sei se isto está acceso si, non estaba, estaba conectado estaba, ah, sí, ok, ok ah, va, ben, pois eh, eh, agradecer por suposto a ao Facho eh, que que nos dera a oportunidade de, de falar sobre se está, se está, non se estaba sí. bueno, que nos, que nos eh, dera a oportunidade de, de falar eh, dunha cosa tan importante como é o dereito a decidir eh, non tive oportunidade de, de seguir eh, as intervencións anteriores eh, mm, creo recordar que que quedou por aquí Yolanda Díaz e quedou, eh, e quedou tamén Rafael Cuiña eh, mm, bon, eh, o único que puiden ler foi pois, os resumes que, que, que se publicaron no blog da, da asociación <coughs> entón eh, eh, supoño que, que coincidiremos en moitas cousas mas eh, noutras bastante bastante básicas tamén non vamos coincidir ¿no? eh, eh, sí, para ver un pouco eh, un pouco eh, digamos, de lamentar o, o, o erro eh, co tema, bueno, a confusión co tema de, de das convocatorias do 10 de marzo tamén é certo que non sempre as, as convocatorias son en todas as cidades galeras non? Eh, mas este, este non coincidiu así ¿no? Eh, eh, si é certo que, que moita xente que foi a manifestación pois probablemente teria vivido aquí probablemente Bueno, so, eh, tamén pois eh, eh, evidentemente mm, en certa medida perde perde cualidade do evento co tema de, de que da vamos da, da la ausencia de Mauricio Castro, ¿no? Mauricio Castro pois pues, unha persoa que continúa na, na, na cociña ideolóxica de nos Unidos Popular, en la que eu é certo que participei no, no proceso espiral que deu, que deu lugar a, a, a vamos, a, a formación da, da forza política que, que, se, que se me toca representar. En fin, eh, eh, paso a, a pequena disertación que teño preparada non me penso estender demasiado me, espero que, que depois pois, haxa, haxa debate non? Eh, eh, estaría ben comezar por, eh, por, por definir que é eso do dereito a decidir eh, efectivamente o dereito a decidir é algo eh, un dereito profundamente democrático por moito que, que nos quedan eh, que nos quedan facer creer que o dereito a decidir é algo totalitario ou antidemocrático non haber a volta dialéctica un pouco eh, curiosa pois eh, o neoliberalismo e o neofascismo eh, eh, se e o o se, se en alta non? eh, pois, pois nos queren facer creer que, que efectivamente que, que non ten absolutamente nada que ver eh, o delito da autodeterminación dos povos con a democracia non? cando realmente eh, é unha realidade que, que vamos, que, que venda tradición venda tradición liberal eh, ese concepto da, do delito da autodeterminación e, e ademais eh, que, que grande paradoxo <laughs> é un, é un ideal que, que nos leva nos pois, vía a Revolución Francesa e, e mm, mm, grazas, entre aspas, a, a, a aquela deriva imperialista do, dos, eh, eh, da época napoleónica, no? En fin, eh, eh, son cousas, son voltas da historia, a cuestión é que, é que como efeito nos, eh, nos estamos o dereito a decidir das persoas e dos colectivos eh, dereito a decidir pois a democracia operaria nas, nas asambleas dos, eh, dos traballadores e traballadoras dereito a decidir pois eh, eh, son eh, as asambleas de, de estudantes nos, nos centros nos centros de ensino, nas, eh, nas universidades, dereito a decidir, pois son eh, as comunidades eh, eh, de vicinos e vicinas eh, a decidir sobre, sobre cuestións comunais, sobre, sobre, sobre servizos comunais, sobre, sobre cousas que afectan directamente a eses colectivos e o direito de decidir pois, son eh, os colectivos nacionais eh, eh, pois, pois decidindo sobre que tipo de de, de relación que con outros povos e sobre que, que estrutura eh, sociopolítica que para, para, para as súas eh, para os seus eh, por, para, eles, para propios non? Eh, eso, todo iso é dereito a decidir entón, dentro do dereito a decidir efectivamente eh, pois está o, o dereito de autodeterminación eh, que nos eh, eh, que para nós eh, é directamente eh, a independencia dice, ese, o, o objetivo no que se cristaliza ese delito de autodeterminación é independencia iso é algo que, que, que directamente nos, eh, nos diferencia de, de outras, eh, de outras forzas políticas do espectro nacionalista ¿no? porque evidentemente eh, cando falamos de, de autosestión de autoserir, eh, de autoserir os servizos públicos, de criar estruturas políticas propias, de, de crear poderes públicos propios que protexan os dereitos de, de, dos, dos componentes deste, eh, deste colectivo nacional cando, cando, cando falamos de, de, de autoserir eh, os nosos recursos naturais cando falamos de, de, de autoprotexer eh, a nosa eh, o noso patrimonio histórico artístico o noso acervo cultural cando, cando falamos de, de protexer o noso medio natural eh, pois eh, estamos falando estamos falando de, de soberanía e mm, a nos non se nos ocorre porque hay outras, hay otras forzas que, que sí, que, que paran do paradoxo de que, claro, e que é certo, ¿no? Que, que, que, que se pode ter un Estado propio e ter unha soberanía bastante relativa pero eh, en cualquier caso nos, non, eh, no se nos ocurre eh, no se nos ocurre outra maneira de, de alcanzar a soberanía desexada que non sexa a independencia ¿no? Outra cousa é que o, o Estado eh, como, como forma de organización se xa bastante discutido o concepto de Estado en sí agora, evidentemente no mundo actual eh, para nós a soberanía a soberanía que desesaríamos para Galiza pues, se cristalizaría se cristalizaría pues, nun Estado propio non? Entón, bueno, pois, eh, pois dizer que, que, que, que Galiza pois, que é un país que, que atravesa unha fase crítica de toda eh, de identidade que se manifesta na liquidación de todos os seus indicadores eh, identitarios e na desvertegación do seu tecido social eh, que os libres de conciencia nacional sempre foron ínfimos e agora A falta esa conciencia nos especialmente indefensos como povo perante as oracións do capital español internacional eh, contra os direitos do povo traballador e contra o noso medio eh, que a clase traballadora galega ten os maiores eh, referentes eh, de luta operaria no sindicalismo nacionalista galego eh, mas eh, a Constitución Nacional é escasa ou nula eh, e non é capaz de asumir eh, o seu propio país como cargo dialéctico de luta eh, lembro eh, estas últimas veces xerais eh, a experiencia de, das, eh, das asambleas abertas da CIGA que foron un pouco eh, foron un pouco foron unha experiencia un pouco complicada en certos aspectos é dicir, eh, un mantra que se escoitaba de, que se escoitaba demasiadas veces era eh, esto de que esta greve tiña que ser en toda España é dicir, como eh, como recriminando e así veo que, que deron paso que non deran outras, outras centras sindicais as centras sindicales españolistas non o deran non? sino todo o contrario estaban pois, eh, facendo fotos con, eh, con o patronato español tal, pois, como recriminando ya siga que, que, que estaba dando un paso que non debería de dar ou, que, ou como responsabilizando do que non facían outros e, eh, eh, eh, pois parece que eh, é un pecado mortal eh, pois eh, atentar contra o dogma de España e dizer, eh, tú adiantaste a España estás, eh, estás incurrindo en pecado mortal directamente esa, eh, eh, non sei eu eh, nese sentido eh, trataba de ser pedagógico dizer, bueno, vamos ver dizer, eh, eh, objetivamente a greve eh, necesaria ou non é necesaria Pois importante que si se vele necesaria vende ao paso de convocar a greve. E, e despois, eh, en fin, eh, xa, xa veremos si, si eso da a pé a que a que a breve se extenda ou non se extenda pero en todo caso, claro, eh, efectivamente, eh, te, estamos nese paradoxo, é eh, eh, indiscutible que a maioría da clase traballada galega hoxe ten o sindicalismo galego un, una frente de combate importante e non, é, non é capaz de, eh, de, eh, en contrapartida de, de, de asumir como como, como, como cadro, como cadro mm, de luita pois o seu propio país e as necesidades do seu propio país as, as, as necesidades como clase no? como clase eh, como, como suxito revolucionario diferenciado En fin, bueno, pues a, a perda pues é, é un indicador máis evidente de eh, dese, desa falta de, de, de conciencia nacional, ¿no? Eh, de, de, da nosa de, de, presión como pobo. Eh, somos a única, bueno, nación eh, que está, pues, eh, eh, so, eh, a dominación do, do Estado español, que non ten absolutamente ningún eh, indicador positivo en canto á lingua despois de eh, décadas de, de, de vamos de, de, de vamos de, de legislación non sobre normalización lingüística de mm, políticas pretensamente eh, eh, direccionadas a a, a recuperación e dignificación da lingua en que, bueno, eso non, realmente non é certo non? e además non, non existe esa vontade política, nunca existiu esa vontade política de, de ser consecuentes non? Con, con esa máxima de que de que de que a lingua galega é a lingua propia e que, por tanto, pois, eh, que que debe ser obxeto de, de protección por parte das institucións e por parte dos poderes públicos, etc. En fin, non se gañan ámbitos de uso eh, de unha manera fiable e, e en dados brutos, pois a población monolingüe en galego eh, é minoría a día de hoxe, non? e, y esta, esta situación pues certifica pues eficacia eh, dos séculos de marginalización solo facía falta que el poder político elevase a oficial o discurso que se compresa se sobre o poder económico de cada de falta eh, de avance en materia político-administrativa con unha vivienda sucursalista e provinciana que non se expresa en galego pero que residualmente se cumple de masas en galego eh, con un mundo da empresa absolutamente hostil ao galego que, discrimina, que discrimina laboralmente en función da lingua que non se publicita en galego que despreza a población galego falante eh, conformaron pois, un marco favorable a que se precipitase a situación actual eh, posible antesala mm, da queda fina non? en fin eh, temos depois pois, un, un panorama eh, socioeconómico desolador non eh, aumento do desemprego a pobreza eh, a exclusión social na Galiza pois son o fiel reflexo non? da falta de, de proxecto eh, de, de proxecto social eh, da burguesía lumpen e de patrias que padecemos xa que unha burguesía que renuncia a producir que está a vender o país a peso de saldo que vende o noso bello natural eh, as multinacionais tamén o tecido empresarial e eh, pois a capital foránea non? Eh, en fin eh, eh, eles pois eh, eh, exploran os nosos recursos eh, naturais e eh, energéticos eh, pois causando pois un presunto ambiental importante eh, eh, non somos os que sufrimos pois eh, eh, eh, a nivel de saúde pública e de seguranza pois as, as consecuencias e non hai absolutamente ninguna contrapartida non? Eh, xa, eh, é curioso eu eh, recentemente reflexionei nun, eh, eh, nun escrito meu eh, sobre, sobre este tema e, temos eh, infraestructuras energéticas eh, sobre todo mm, sobre todo destinadas a, a fornecer de enerxía a, a industrias de enclave pero que realmente eh, producen enerxía que, que podería tranquilamente tamén eh, satisfacer as necesidades enerxéticas de toda a populación galega e sin embargo eh, hai pobreza enerxética na Galiza o cal pois é un paradoxo pois, moi, moi moi importante, moi chamativo, non? É que, que esa xente, pois, eh, que teña que, que teña que viver sen, sen, sen electricidade na casa ou eh, sen, sen calefacción eh, sen auga pois é eh, bastante, bastante curioso non? un país como, como Galiza non? en fin eh, temos pois eh, claramente eh, tamén estamos na reta final de, da, da desaparición dos, dos nosos eh, dos nosos sectores productivos hasta en fase terminal non? que dicer eh, eh, que dicer de, do agro que dicer de eh, da aldeiría e que dicer da, da pesca non estamos xa nos últimos extractores eh, eh, son son sectores que, que desaparecen eh, de una maneira eh, bastante bastante palpable bastante eh, bueno, que podemos comprobar a simples vista e claro eh, eh, eu lembro lembro perfectamente eh, pasear por o ponto de Calquecida de Galega eh, e ver eh, moito máis movimento en canto barcos de pesca de baixura ou mesmo de altura e tal eh, lembro perfectamente o que era pois ir a aldea hai 30 anos ou hai 20 anos e a diferencia que hai a respecto de agora xa eh, eh, mudou a paisaxe humana deste país de unha maneira brutal non? eh, non fai falta acudir as estadísticas para nada non? entón, bon, pois eh, eh, isto pois, pois supón unha impresión histórica non? Eh, eh, tamén eh, eh, dentro desa, desa cadencia pois mortal está pois a renuncia a, a defender eh, os dereitos históricos de, de dos traballadores e traballadoras que traballaron eh, durante xeracións eh, no, no tecido industrial eh, estatal non? O sea, eh, todas as reconversións eh, practicadas no, no tecido industrial estatal sexa eh, evidentemente a todos nos ven a cabeza os, os estaleiros no? eh, aquí na Coruña temos dos exemplos claros que son a, a fábrica de armas e a fábrica de tabacos ¿no? o sea, todas esas todas esas, todos esos reestructuramentos que houve de, to, do tecido eh, do tecido industrial estatal pois eh, eh, perjudicaron de maneira clara non, a, a os traballadores e as traballadoras eh, deste país ¿no? Eh, o sea eh, non temos dereito a producir ese ese era algo, un camiño que, que a clase dominante da Galiza pois escolleu e, eh, e desgraciadamente o, o povo galego non, non correxiu non? Bon, eh, eh, e no que respeita pois, eh, no, no que respeita a cultura galega eh, evidentemente ten moito a ver eh, a decadencia non? que a decadencia e a marginalización da cultura galega coa, coa situación da lingua non? a cultura galega pois, pois non ten un cabimento digno na media oficial a maioría da populación galega descoñece eh, o cinema, a música, o teatro, a literatura feitas en galego desventuradamente pois a cultura de masas eh, que chega desde a lusofonía pasa polo filtro de España Ese, ese tamén é un grande problema e somos educados para non entender esos produtos culturais como propios ou susceptibles de ser apropiados non? Eh, o esporte galego pois é privado eh, de aparecer como tal con referentes propios os que se pode entender representado o povo galego e as competicións de élite españolas e as seleccións españolas están a servir para reforzar o proxecto nacional español de feito eh, na última década hai unha unha tendencia a, a legitimar os, os símbolos nacionais españoles que antes era descoñecida eh, eh, e todo iso a, a calor dos, dos, dos logros deportivos non de, de, do deporte de elite español non? Iso, e nomeadamente eh, pois eh, eh, a selección masculina de, de futebol pois nestes seis anos que estivo a, a gañar títulos e tal pois eh, mm, popularizou naturalizou dunha maneira espectacular a bacriguarla na miña mocidade cando cando alguén lucía <laughs> unha bacriguarda <laughs> na, na roupa xa se sabía <laughs> o que era ¿no? agora non, non está tan claro sí, hombre, o sea En fin, que son unha fonte de, de adultrinamento para, para, eh, do españolismo, ¿no? de primeira orden. Bon, eh, como decía, estamos eh, eh, xa, xa casi casi para rematar. Estamos, como decía, pa, eh, polo dereito a decidir das persoas e dos colectivos. Eh, como colectivo nacional, pois, pues, eh, reivindicamos o noso direito a decidir E evidentemente cuando se, cuando se reivindica o delito a decidir desde unha razón sen Estado eh, é porque se entende que o seu estatus de partida é injusto ¿no? e por tanto eh, que se muda ese estatus La Unida Popular defende unha república socialista galega sen opresión de clase nin de xénero é certo que há estados independentes cuxa soberanía real é eh, e eh, mas non imaginamos unha Galiza soberana se non é posuir un Estado propio o sea, ter, ter, potestade plena para planificar a economía propia a, eh, absoluto control sobre os recursos naturais e instituciones políticas propias que existen para garantir a soberanía alimentar do povo galego a promoción e conservación da nosa cultura bueno, todo isto xa o dicen eh, patrimonio histórico artístico e tal dereito ao traballo, dereitos sexuais e reproductivos eh, o dereito á vivenda, o dereito á saúde, a educación, a ocio, a higiene, a igualdade de xénero, eh, da nosa óptica sintetízase en, en, en termos un Estado propio. E consideramos un engano situar eh, unha solución para a razón eh, galega a medio prazo nunha hipotética chegada eh, eh, da República Española o sea, eh, isto eh, pois merece ¿no? Eh, merece eh, detrás un pouco no tema eh, eh, vamos ver eh, hai todo un material histórico de, de traizón eh, eh, da, da esquerda española ao pouco galego isto, isto é así Por outra parte, a República, a República Española en sí, como, como saída, como saída política, non decimos que se sei legítimo, evidentemente nos, eh, como se dicen, defendemos unha república eh, defendemos unha república socialista galega. Entón, evidentemente, eh, a república eh, eh, como forma de Estado evidentemente a nos parece nos moito máis legítima, hacenos máis legítima do que, o, do que pode ser a, a, a monarquía, evidentemente. Evidentemente, agora, eh, eh, unha, unha república española eh, non te porque ten un signo progresista. Esa república, hai moitos estados que se autoproclaman república e teñen, o sea, non teñen absolutamente nada que ver entre eles. Non? Entón, eh, eh, re, dentro do que o espectro político español a República o mesmo a defende eh, Izquierda Unida do que o PID forzas políticas que nada ten que ver entre elas ¿no? Claro, a República eh, pode ser pode ir eh, eh, por vías pro, eh, nada desexado ¿no? pode vir por un autogolpe mesmamente pode ser a propia saída que escolle o réxime español para sí xa que a, a república como tal a república española como tal non teria por que eh, tracernos unha, unha situación máis favorable non teria por que Ahora, non, tampouco non decimos que ese sea un objetivo ilesítimo, ni moitísimo menos. Non o decimos. O sea, tamén hai eh, Bueno, outro día estivo por aquí Yolanda Díaz xa, xa me gustaría preguntarle sobre, sobre ese tema ¿no? Pero lembro cando estaban sendo as movilizazóns eh, cando estaban sendo as movilizazóns eh, depois de de ter abdicado o, o rei Juan Carlos I que houve un intento de, de facer movilizacións unitarias un intento eh, por parte do nacionalismo de facer eh, manifestacións unitarias coa esquerda española eh, houve unha frase pronunciada eh, nesas reunións polo, polo secretario xeral do, do Partido Comunista polo entón secretario xeral do Partido Comunista de Galicia co Carlos Portomeño que era Eh, o delito a decidir a día de hoxe non suma, resta. Claro, todo depende do que queras sumar e do que queras restar, non? Que, que tipo que tipo de, de, de non sei, de, de, de forza queres sumar eh, nunha eh, nunha movilización pola República e contra a monarquía no que o delito de, a decidir non teña rendimento realmente queres o apoio eh, realmente queres o apoio de alguén que se diga republicano español mas que estea en contra de todo delito a decidir do povo galego bueno, eso eh, si, si poniendo na balanza estas eh, estas variables pois pois decides eliminar o delito a decidir pois, pois realmente como compañero de viaje non pagas a pena por lo menos por lo menos desde, desde a miña óptica, desde a óptica de, da, miña, da miña forza política, é así. ¿no? Entón, pues, eh, eh, consideramos que, que, que desde logo eh, o, o, o dereito de autodeterminación é innegociable eh, eso, eso pensámoslo así afortunadamente eh, non, non ficamos sós nesa, eh, nesa visión sí que é certo que parte do, sí que é certo que parte do nacionalismo foi cooptado eh, eh, para as movilizacións españolistas sí que é certo eh, desgraciadamente bon eh, eh, da esquerda española bueno, da esquerda española pues, pues, dicer que non é un compañero debía ser fiable tal como decía antes que, que, bueno, que sempre, sempre acabou traindo ao povo galego eh, a parte de que, eh, de que é consciente a, a escala española é perfectamente consciente de cale a, a, a situación eh, a situación sociolóxica neste momento de, en canto a, a sentimento nacional é, entón, eh, eh, vamos ver, eh, de facto, eh, até relativamente pouco a esquerda española facía pues, pois, certa, certa pedagogía revolucionaria entre, entre a súa base eh, en cuanto a cuestións como defender a lingua defender a lingua mm, onde nunca desde unha óptica reintegracionista pues, defender a lingua como unha particularidade do, eh, do povo galego pois iso, a, a conservar eh, en, en certa medida ¿no? están renunciando a iso eh, eh, e non hai máis que, que escutar eh, aos cadros da, da, da esquerda española eh, últimamente ¿no? O sea, cada vez menos eh, cada vez menos protestas a se expresar públicamente en galego iso é unha, é unha realidade eh, ben é certo que ás veces eh, ás veces pois aínda ainda se formula non eh, o dereito eh, autodeterminación como, como, como un reconhecimento formal que se fai a, a, a certos territorios que, que teñen tradición de reivindicación nacional é eso o noso eh, pero nese sentido por exemplo eh, paga pena eh, observar como as novas, eh, as novas expresións da esquerda española, por exemplo, eh, teñen eh, un certo desfase entre, entre a cociña ideolóxica e as bases aquí na Galicia. É dizer, eh, eh, un proceso eh, mm, en certa medida moi público que, que é o de Podemos, por exemplo porque ademais ten un apoio mediático pois moi, moi importante eh, podemos eh, ver eh, nas redes sociais os debates que se dan eh, nos círculos eh, eh, por exemplo cales son os plantexamentos en canto a lingua absolutamente reaccionarios absolutamente xa eh, eh, aí pois o grupiño da Complutense pode dicer o que lle dé a gana que ao final eh, o discurso que triunfa aquí é moi diferente moi diferente ¿no? en fin e polo demais eh, dicer que non unidade popular defende eh, a confluencia co resto das familias do nacionalismo tanto a nivel de mobilización como incluso a nivel eh, si se debe caso pois eh, eh, a nivel electoral en torno a un, programa rupturista até agora non foi posible non? Dizer, eh, pero si que é certo que que, que en estruturas que compartimos con outras familias do nacionalismo como como as bases democráticas galegas como a primeira causa galiza non, non a de agora eh, eh, Galiza pola soberanía etc eh, si que contemplábamos pois eh, eh, confluir en materia de, de política institucional en materia de eh, bueno, de confluir en, en convocatorias electorais etc até agora todo iso non se, non, non se deu cristalizado quizá porque porque os intereses de outros van por outro lado e, eh, o se ser pois eh, eh, por exemplo nas, eh, nas próximas edizos autárquicas pois, eh, eh, sabemos que, que o bloque se presentará en solitario e que, e que a nova pois repetirá con, con este Unida eh, nos vamos eh, intentar promover eh, candidaturas eh, candidaturas independientes eh, eh, nalgún consejo en fin, gustaríamos que, que, o, que o programa o sea, que o panorama fose outro bon, eh, hasta aquí eu creo que mm, casi, casi que, que mellor eh, lo sucesivo pois, pois debater ¿no? Eh, eh, casi é máis, é máis interesante que, que a xente pois, vaya formulando críticas, preguntas ou rebatindo cousas que, que, que eu siga falando no? Ben Ben, con esta de palabras se me permitides para mí é importante que non supe este aquí porque sei para mí é importante que non supe haya aceptado o convite do Pacho porque sei que para moita xente non, non ve moita o teu discurso chocou e a mí que o conozco como ti ben sabes tamén chocou eh, cousas que dices e unha é tremenda a esquerda españolista é traidora ti fuches fundador do Valioso é membro do Partido Comunista Español sí. é galego e no máis a resistencia antifranquista nos anos 50 que foi terrible porque se sabe fue comunista, española. no está defendiendo que aquellas estructuras los 50 sean válidas hoy, ¿de acuerdo? Pero llamar traidora es demasiado. y después llama la atención de aquel discurso hay momentos que participo en él, porque parte de la modestia no tenemos esta opción, es defendernos. el punto. Me parece correctísimo. Pero hay momento que parece, como dicen los criollos, que, es, porque en este a Dios agarrado por las bolas, ¿no? Como dicen los criollos. Es decir, yo creo que en política no hay verdades. eso Es metafísica o esoterismo en political interés en o proceso de emancipación da Galicia, en tanto que clase, en tanto que povo, hombre, hai represión múltiples que hai que aceptar, salvo que tenemos unha lectura integrista, que partimos de verdades, que parten eran de unha eh, de feito de mudar as cousas e iso foi e digo, non todo o teu discurso foi este pero hubo momentos que, claro, que en política partir de verdades e depois entón, eh, non digo que mintas eh? entón seguro que dices verdade que o secretario general do PCDA Eh, naquel momento dixo que o dereito de autodeterminación dividía e que non África pero fai 15 días ou 25 días veo Yolanda Díaz aquí está grabado defendeu como feito consustancial entre, e en galego e defendendo a asociaciones o dereito a decidir e o dereito de autodeterminación obviamente non definido porque a súa concesión non é independente é tan válida como a independencia é, é nada máis é dicir que me parece excesivo partir de verdade chamar traidores a xente que recibiu tortura Hombre, non tiñan a Dios agarrado por error. Foron masacrados. En fin. Eh, que, que veña un pouco esa tradición, non tanto por dentro, mas ben pero vos te que non conoce, bueno, aquí hai xente que te atesuramos a crear na clandestinidade as comisión da banca opinión do xeo. Eh, joder, neno, demasiado. Das verdades en no, política no hay. Eh, sí, las verdades en política no hay. Eh, hay tres. Ou hay muchas. Ah. eh, hai moitas hipoliédricas. A cuestión é que efectivamente nos eh, eh, sí que eh, sí que reivindicamos a guerrilla galega. Reivindicamos a guerrilla galega eh, non sin ter recibido insultos por parte de, eh, de, de de certos eh, de, de certos partidos bueno, de certo partido que que, que, mm, que pensa que ten mm, patente de corso que ten eh, eh, que vamos, que ten eh, dereito en propiedade de, de, de certas imaxes de certos legados e tal eh, non se recibir insultos e, e críticas nos eh, eh, pois efectivamente eh, reivindicamos eh, reivindicamos a gabella galega outros en certas, eh, en certas etapas non a reivindicaron e agora pretenden eh, ter, ter a explosiva hai que, hai que pedirles permiso para, para mencionar e sabe, eu eh, pareceme oxalá pois, pois non fose así o oxalá pois fose pois tivesen unha actitude máis democrática é certo que que, que houve incluso campaña contra, contra o Centro Social Gómez Galloso no seu día por chamarse Centro Social Gómez Galloso en fin eh, eh estas cousas Só así, eu conto a miña verdade e tú contas a túa. No, non conto verdade. Eh. No, tú contas a miña. Eh, eh, eh, eh, tú contas... Pago a miña lectura. Vale, tú, tú, vas, miña tú vas a túa lectura, tú, tú, contas, tú contas as cousas desde a túa perspectiva. É, eu, e eu eh, teño outra perspectiva porque son de outra xeración e vi outras cousas, non? Vivín outras cousas. Vivín a historia, tiven pouco, meu encontro coa historia dunha maneira diferente e por eso conto eh, con outras cousas así Ajá. o tema de eh, o tema de mm, mm daquelo que dixo evidentemente, bueno, este, este señor pois pues, non é secretario xeral do PC do, Partido Comunista de, de Galicia eh, non sei, non conheço como respira respecto a ese tema pois eh, actúa secretario xeral non, non sei tampouco eh, estiven eh, na, na, no depoimento de de, de Yolanda de Yolanda Díaz e eh, supoño que mm, supoño que, que, que incluso que incluso pois será un tema que, que suscitará debate eh, na propia na propia esquerdoría sí que é certo que, que aquel momento hubo unha actitude sectaria unha, unha actitude sectaria pois non sei se por, por intereses partidistas refiero al tema de, de, das, eh, do intento de convocatorias unitarias polo tema de, da, da aplicación do eh, do Juan Carlos ¿no? o sea, nese momento pois pues, unha, unha actitud sectaria por parte de por parte do, do, do Partido Comunista de España que, que foi secundada por, por determinadas eh, forzas políticas eh, oxalá non fose así que dice, oxalá pois, eh, pois eh, o, o dereito a decidir non fose unha, unha bandeira de conveniencia e fose, e fose algo que pois ha subido dunha maneira dunha maneira natural por, por calquera que, que tivese plantexamentos progresistas aquí neste país non? Pois iso, o, sea, o tema, o tema de, de, de, da gabella galega a min eh, a min doime especialmente doime especialmente que que por un lado durante durante décadas andas se tivese silenciado e depois eh, depois pues, parece como si si, si non ves do PC eh, e nomeas ao piloto pois pues estás estás incurrindo en pecado mortal pues, bueno, pues, en fin eh, eh, tamén é certo que, que, que o piloto que efectivamente era, era do PC eh, pois desobedeceu a, o sea, a, súa, a súa resistencia eh, pois de, da, da bendición oficial para para, para a CO pois, eh, foi eh, eh, en, en cada desobediencia a, as directrices do, do partido nada é negro ou branco no? Ah, aí, aí coincidimos Bueno, hai un... Agardo un instante. Hai un pouquinho para demais, Anda fala, que fala, que fala. Vai un minutinho. Ah, primeiro, primeiro testei a palavra. Vou ver se son capaz de sintetizar eh, imos ver si estamos agora aquí e agora sería bon analizar aquí e agora con vista ao futuro máis que ficar no pasado ficar, digo, eh? tempo conto pasado, sí e agora penso que se si, eh, a situación actual fose unha partida de xadrez há unha banda que creo que está clara e a outra banda está desbandada eh, neste momento que é máis interesante e urgente que unha banda fique sólida a pesar de todos os enlellos que teñen entre eles que se esperanza, que se sen esperanza e tal está claro que me estou a referir ao PP o PP e a banda que vai con él que tal vez hai que incluir ciudadanos mas a outra banda é a que está desbandada non sería bom coorganizarse de maneira que polo menos se poda facer algún contraste e chegar a facerse coas institucións actuais para mudarlas. O que é certo é que se continúan nas institucións actuais os que están, eu incluiría tamén o PSOE, entón non mudará absolutamente nada. Si, con, si se conseguise máis ou menos cunha marea como pode ser a que están organizando non sei que dará ou como pode ser o que están Guañem, que xa non é Guañem nin, nin outras, vamos ese conxunto de organizacións con uns mínimos para conseguir facerse coas institucións que son as que son salvo que haxa un golpe de Estado que tamén pode haber pois sería, creo, máis producente. Eu entendo que o dereito a decidir ou o dereito de autodeterminación é o que é. Uns poderán autodeterminarse para isto e outros para outro. Agora, se inmediatamente facemos o xogo aqueles que confunden dereito de autodeterminación con, de, con independencia, entón estamos perdidos, ¿eh? porque automáticamente se negará Penso que neste, neste sentido os partidos vascos independentistas e mesmo os catalans son bastante máis non contemporizadores, máis políticos. bien, vamos. E sobre a lingua habería que falar tamén. Sí, xa. Habría que, habría que dicirlle a directiva do Facho que haga un, un ciclo sobre lingua casi que podía sí, a ver, o tema de a ver, o tema eh, o tema de, o tema electoral o tema electoral é expliñento eh, eh, nas nas mareas eh, foi imposible entrar foi imposible entrar porque porque nun sitio onde eh, non poder falar de determinadas cousas é imposible entrar sea, si tú en fin eh, eh, descartas eh, o tema o tema precisamente o tema precisamente de, da soberanía creo que soberanía non hai non hai mudanza real sea, eh, descartase ese tema e de censurase e o tema da lingua tamén xa eh, eh, non, eh, non, podes, non podes tocar ese, ese tema para nada entón pois pois eh, aí é moi difícil César, é, é moi difícil eh, desprogramarte para, para entrar pois neses eh, nesas listas de, de, de confluencia masiva onde, onde pois entran independentes entran eh, diferentes proxectos, etc. etc. Eu non digo que se sei legítimo e por suposto non digo que se sei legítimo eh, eh, pois, pois intentar presentarse as eleicións para, para entrar nas institucións que nos nunca descartamos e de facto nunca descartamos falas de, de, da Asamblea Nacional Catalana ou falas de, de outros eh, de outros ensaios parecidos que hubo en Euskal bueno, oxalá eh, Galiza pola soberanía chegase máis longe eh, foi o bloque que quen, quen aparcou Galiza pola soberanía eso é real, é dicir, eh, cando, cando salou a corneta das televisores aquí cada, cada un se foi polo seu lado pois oxalá, oxalá non fose así oxalá non fose así en fin eh, eh, lo demais, vamos, eu, un non digo que eu non digo que, que sexa ilegítimo presentarse as eleccións ou votar eu non lle digo a alguén que, que di que vai votar que está eh, que está pecando vamos, eu non son non son creo, además eu nese sentido eh, non son nada dogmático e non me parece eh, non me parece sano ser dogmático nese sentido non? creo que ao final eh, a luita real está, está no día a día Sí, sí, señor Señor Pode falar hoy Bueno, sí Vou ser moi breve Porque aquí falamos un montón de cousas Que é unha tortilla con de 40 voces, non? Falose de Franco Falose da República Los dereitos a decidir Por entonces xa está regulado na Constitución Española. Porque se si cada un quer dicir ao seu xeito, en primer lugar, eu vou facer unha pregunta que non creo que sea ofensiva. Eu estou convencido que as que teñen o dereito a decir son as mulleres. lo menos na miña casa é así. É na tua cual é? A vamos Aquilo do, do matriarcado lego, non? Bueno. <laughs> Pero non, eh, un parte de sotán. Altamente perché... lei che associativa per un matice un poco culturale. Sì. Però oggi che ho sindicato e a corte que non sono letali. Sì, sì. Il signor è che a volte. Sì, lo so. Il signor senza me la sua esperienza politica, sì, sì, però dentro dun contexto onde oggi posso dare che non vedo a camminare. <laughs> bueno. Può andare bueno, estuvo en Santiago hai pouco e anda por aquí pero non anda aí atado a, a nada bueno, pois, como eh, me gusta moito sintetizar sí. as cousas e que despois de este oráculo dos griegos os sete sabios de, de, de, de Grecia non rascaban bola vosso lado no. que máis che podo decir nada más. O sea, bueno, a ver, lamento, lamento termo enrollado demasiado. Sí. No, enrollado, no, tú dices o que sabes, o que te parece, cunha opinión uniforme. Pero eu, perdona que te diga, non a comparto. A comparto en parte. Falase moito do galego. Mira, o meu pai que en gloria este foi un niño bien de pueblo, pero jamás me dixo unha palabra en castelán. Ora, porque non se pode ver, cuando Feijó, sí, Calego sí, pero estaba inestable. Entonces yo, que me encanta valer, también me gusta el inglés. I like very much English language. Ya probaste sin que ahora tenemos que ir a Inglaterra a veces. Lo que no sabe inglés está jodido. Eu non falo por falar, porque eu sou unha irmã emigrante da Holanda, e dixo, sales para servir ao galego ali encontrar un paisano falar do caldín, das daqui pero para encontrar cholo nada, o inglés senores, con su permiso cojo la, la vuelta y me voy vale. Pois todos, eh? daquela acabamos para todos. Pois daquela acabamos eh? para todos. Ah. nos vamos a ver. Eh? A ver, se é Hai unha palabra. A ver, se é unha xente que queda falar. Eu creo que se pasaxe un pouco do conferenciante corral, porque a palabra traición ideoloxía pode ser moi non sei que pero outro día Quintana non a dixo pero estaba clara Podemos A quen vai primeiramente a traicionar? A Galicia. Porque na alta negociación teñen que traicionar a, aos territorios que teñen unhas economías eh, supoño que iba por aí o que quería dicir ele ya verdad, se falamos do Partido Comunista o primeiro que traicionou foi o que se pasou ao PSOE eh? e trajo el eurocomunismo e demás no, no, no, no, no. Entonces, tampouco eh, eh, vamos a ver, aquí no é un debate... De no, eh, eh, eh un un debate sobre isto, ¿no? Eu creo que despois do que dixo Lola hai algo concreto que sí que, que, sí que teñamos... No, e sobre todo que teñamos que ter perfectamente colocado que que si dicimos que cada quien pode pensar como que etcétera, todo demais e tal. E eh, se a eso que un pensa se convirte na maioría do povo onde non está vivindo, pois o normal é que ese povo tamén se arregle de acordo con esa maioría. Eh, eso é un sistema de funcionar, claro, de funcionar aquí e en todo o mundo, non? Porque despois hai unha cousa da que apenas se di, pero que España tuvo un momento determinado no cual, deixando a parte o franquismo e todo eso, do cual Entonces, posteriormente a formar parte de algo lo que ainda hoy es parte, que es lo que llaman Europa. Y ahí, en esa Europa, todos los países que componen Europa están independizados de dos otros. Bueno, pues todas esas son cosas que hay que te en cuenta siempre. ¿eh? Pero bueno, Disculpa, Europa o Unión Europea? Unión Europea. Bueno, no, xa sei que non, <laughs> no, tranquilo, tranquilo estou falando da Unión Europea ah, ah, eh, perdón, estou falando da Unión Europea. no, Europea hai que decir, era... chamamos de Europa todo, pero indudablemente é a Unión Europea sí, que nos están inventando unha tradición europea vale, vale, vale, vale. que hace certo ponto para ultrapasar certas guerras están montando outras guerras que eu creo que xa estamos per perdendo que é a terceira guerra mundial sí, sí eh, con ayuda, en este neste caso de Estados Unidos eh, no, no, bueno este sería este sería outro debate o, que eu creo aclararse a él a él e collo súa, o seu convite é que nós temos tres ciclos un é lingua certo, literatura e nación que se reflexionan sobre esas áreas. Outro é economía, historia, ciencia sociais, política, que se vende sobre esta e outro sobre ciencias puras, desde astrofísica, química, hasta lo que sea. Eu agradezco o convite, e, eh, e eh, claro, a, o actuar facho, directiva de actuar do facho, ou o que pretende con estas palestras ou conferencias e dar e divulgar a conocer o pensamento crítico que se fai no país en calquer área do saber eh, claro a, a, a política eh, en emocións entran moitas cousas pero tamén hai que falar eh, Eh, esto é un ciclo pero non é simplemente isto non é contexto xa porque non, isto é unha cuestión cultural a política é cultura Bueno, llegar eso. Bueno, pues aquí está. Vale. vale.